18 skirsnis Ponas Madlenas seserims ir vietos klebonui tarpininkaujant, įtaisė žmogelį sodininkų viename moterų vienolyne Sent Antuano kvartale Paryžiuje. Po kiek laiko ponas Madlenas buvo paskirtas meru. Pirmą kartą išvydęs poną Madleną su juosta, teikiančią jam visą miesto valdžią, žaveras suvirpėjo lyg dogas, užuodęs vilką po savo šeimininko rūbais. Nuo šio momento – jisai jo vengė kiek tik galėdamas. Bet kai tarnybos pareigos būtinai reikalaudavo susitikti su ponu meru ir jis negalėdavo šito išvengti, tai kalbėdavo su juo labai pagarbiai. Dėdės Madleno sukurta gerovė pajūrio Montreilyje, beregimų ženklų, kuriuos jau esame minėję, rodė ir kitas simptomas, kuris nors ir neregimas buvo belgi nemažiau reikšmingas. Tasai simptomas neklaidingas – Kada gyventojai skursta, kada trūksta darbo, kada prekyba sustoja, mokesčių mokėtojas, stiekdamas pinigų, dėlsia mokėti, praleidžia visus terminus ir valstybei tenka skirti didelius pinigus mokesčiams prievartą išieškoti. O kai darbo yra pakankamai, kai kraštas laimingas ir turtingas, tada mokesčiai lengvai sumokami ir jų išieškojimas valstybei mažai kaštuoja. Galima sakyti – kad neklaidingas termometras visuomenės skurdo ir visuomenės turtingumo laipsnį nustatyti yra mokesčių rinkimo išlaidos. Per septynerius metus išlaidos mokesčiams išieškoti pajūrio Montreilio pygardoje sumažėjo trimis ketvirtadaliais, o ponas de Villelis, tuo laikinis finansų ministras, šią pygardą ne vieną kartą nurodė kaip pavyzdį kitoms. Tokia buvo krašto padėtis, kai ten sugrįžo Fantena – Niekas jos nebeprisiminė. Laimė pono Madleno fabriko durys visiems buvo bičiuliškai atidarytos. Jie prisistatė ir buvo priimta į moterų dirbtuvę. Šio amato Fantina visiškai nemokėjo. Didelio vikrumo ji negalėjo parodyti, todėl ne kažkiek ir te uždirbdavo, bet šiaip ar taip, jai pakako ir to svarbiausias uždavinys buvo įspręstas. Ji pati savo pelnėsi duoną. Ponia Vektiurnien išleidžia 35 frankus dorovės reikalams. Pamačiusi, jog gali gyventi savarankiškai, Fantina nudžiugo. Gyventi iš doro darbo. Kokia dangaus malonė. Jei iš tikrųjų grįžo darbo pamėgimas. Jie nusipirko veidrodį, džiaugiasi matydama jame savo jaunystę, savo gražius plaukus ir gražius dantis, daug ką užmiršo, galvojo dabar tik apie savo kozetę, apie tai, kokia susiklos ateitis ir jautėsi beveik laiminga. Jais nuomojo nedidelį kambarėlį ir įsigijo kreditant baldus, dėdama viltis į būsimą uždarbį. Tuo pasireiškė buvusio netvarkingo jos gyvenimo įpročiai. Ji negalėjo sakytis esanti ištekėjusi, todėl labai saugojosi, kaip jau esame nurodę, prasitarti apie savo dukrelę. Iš pradžių, kaip jau minėjome, ji tvarkingai atsilygindavo Tinardie šeimai. Pati mokėdama tik pasirašyti, ji turėdavo kreiptis į viešą raštininką, kai reikėdavo rašyti laišką. Ji rašė dažnai, žmonės tatai pastebėjo. Moterų dirbtuvėje imta tilutėliai šnipždėtis, kad Fantina rašo laiškus ir kad ji rezga flirtą. Niekas taip uoliai nesidomi kitų veiksmais kaip tie, kuriems dėl jų turėtų būti nei šilta, nei šalta kodėl šis ponas ateina tik tai prieblandoje, kodėl toks ir toks ponas niekados ketvirtadieniais nepakabina ant vinie savo rakto, kodėl jis visuomet eina tik tai mažomis gatvelėmis, kodėl toji dama visuomet išlipa iš fiakro, neprivažiavusi namų, kodėl jis siunčia nupirkti laiškinio popieriaus, kai tuo tarpu namie jo turi pilną dėžę ir taip toliau, ir taip toliau. Yra tokių būtybių, kurios trokšdamos įspėti myslės, jų visiškai neliečiančias, išleidžia žymiai daugiau pinigų, išeikvoja žymiai daugiau laiko, padeda žymiai daugiau vargo, negu to reikėtų dešimčiai gerų darbų. Ir visą tai daro dovanai dėl malonumo. Vienintelis atpildas už šį triūsą – tik tai smalsumo patenkinimas. Tokie žmonės ištisas dienas gali sekti tokį ir tokį vyriškį, tokią ir tokią moterį, valandų valandą stovėti gatvių kampuose – pavartėse šaltyje ir lietuje, papirkinėti pasiuntinius, girdyti fiakrų vežikus ir liokajus, papirkinėti kambarinę, lenkti savo pusėn durininką ir kiemsargį. Kuriamgi galui? O šiaip savo. Dėl aistringo noro pamatyti, sužinoti, išaiškinti. Dėl nenugalimo knėtėjimo plepėti. O juk dažnai tie sužinoti sekretai tos atskleistos paslaptys, tos įspėtos myslės užtraukia katastrofas, dviekovas bankrotus, įstumia į pragaištį šeimas, sugriauna gyvenimus, dideliam džiaugsmui tų, kurie viską atskleidė be jokios naudos savo, pasidavė aklam potraukiui, liūdnas reiškinys. Kai kurie žmonės padaro daug piktą vien tuo, kad jiems norisi paplepėti. Jų pokalbiai šneko salonuose, tauškalai prieš kambaryje yra panašūs į žydinius, kuriuose greit sudega malkus. Jiems reikia daug kūro, o kūras tai artimas. Taigi Fantina ėmė sekti. Bet to daug kas pavydėjo gelsvų jos plaukų ir baltų dantukų. Derptuvėje moterys pastebėjo, kad ji dažnai nusigręžia ir nusibraukia ašarą. Tai būdavo valandėlis, kada ji pagalvodavo apie dukrelę, o gal ir apie tą vyriškį, kurį kadaise mylėjo. Nutraukti paslaptingas gijas siejančias su praeitimi skausmingas procesas. Jos pastebėjo, kad ji bent du kartus per mėnesį ir vis tuo pačiu adresu siunčia laiškus ir juos apmoka. Pavyko sužinoti adresą gerbiamajam ponui Tenardijai, viešbutininkui Monfermeilyje. Smuklėje jos viską iškotė iš viešojo raštininko, seno žmogėno, kuris negalėdavo išpilti į savo pilvą butelio raudonvinio prieš tai neištuštinės užančio pilno svetimų paslapčių. Žodžiu, paaiškėjo, kad Fantina turi vaiką. Iš viso ko matyti, kad tai šliondra. Atsirado kumutė, kuri nukeliavo į Monfermeilį, pasimatė su Tenardie ir sugrįžusi tarį. Išleidau 35 frankus, bet užtatai dabar viską žinau. Aš mačiau vaiką. Kumutė, kuri tą žygį padarė, buvo sena ragana vardu ponia Tenardie Viktiurnien, visuotinės dorovės saugotoja ir dabotoja. Poniai Viktiurnien buvo 56 metai, bet ją dar sendino įgimtas šlykštumas. Balsai turėjo blerbentį, o būdą burbentį. Keistas dalykas. Šie moteris kažkada buvo jauna. Jaunatvėje 1793 metų įkarštyje ji ištekėjo už vienuolio, kuris, užsidėjęs raudoną kepuraitę, pabėgo iš vienuolyno ir iš Bernardino virto Jakobino. Ji buvo gudri, gaižė atkari, dėgliuota, neraliuota, perkarusi, klastinga, priekabinga, beveik nuodinga ir vis negalėjo užmiršti savo vėlionio vienuolio, kuris ją mokėjo ramdyti ir ožio ragą riesti. Ji buvo tikra dilgėlė, dvokianti habitu. Restauracijos metu ji pasidarė davatka ir buvo tokia uoli, jog kunigai jai atleido už jos vienuolį. Jie turėjo nedidelį ūkelį, kurį ketino testamentu palikti kažkuriai tikybiniai bendruomeniai ir apie tai visur trimitavo. Araso viskupystė apie ją buvo labai geros nuomonės. Taigi, štai šita ponia Vikturnien suvažinėjo į Monfermeilį ir grįžusi pranešė, aš mačiau vaiką. Tam reikėjo sugaišti nemažą laiko – Fantina daugiau kaip metus jau buvo dirbusi fabrike, kai vieną rytą moterų dirbtuvės vedėja pono mero vardu jai įteikė 50 frankų ir pranešusi, kad ji iš dirbtuvės atleista, patarė jai, taipogi pono mero vardu, įsikelti kitur. Šitai vyko kaip sėkis tą mėnesį, kai tenardie, kurie gaudavo jau nebe 6, o 12 frankų, ką tik buvo pareikalavę 15. Fantina lyg per kūnas trenkė. Ji negalėjo įsikelti iš miesto, nes buvo skolinga už būtą ir baldus. 50 frankų nepakako šiai skolai sumokėti. Ji maldaudamas murmėjo keletą žodžių. Vedėja pareiškė jai, kad ji turinti tučto jau palikti dirbtuvę. Be to, Fantina buvo ir darbininkė menka, prislėgta nevilties, o dar labiau gėdos, jinai išėjo iš dirbtuvės ir sugrįžo į savo kambarį. Taigi jos nusižengimą dabar žino visi Jie buvo tokia parblokšta, jog neturėjo jėgų gentis. Kažkas jai patarė nueiti pas poną merą, ji nedryso. Ponas meras davė jai 50 frankų, nes buvo geras, ir išvarė ją, nes buvo teisingas. Tam sprendimui ji nusilenkė. Ponios Vikturnien triumfas. Taigi vienuolė našlė kai kam pravertė. Tačiau ponas Madlenas apie visą tai nieko nežinojo. Tokie sudėtingi įvykių susipinimai nuolatos atsitinka gyvenime. Ponas Madlenas į moterų dirbtuvę beveik niekuomet neužeidavo. Šiai dirbtuviai vadovauti jis paskyrė vieną senmergę, vietos klebono jam rekomenduotą ir visiškai pasitikėjo šią prižiūrėtoje, tikrai verta pagarbos teisinga, atspare, nepaperkama moterimi, pilna gailestingumo, tačiau tokio, kuris pasireiškia tik išmaldos davimu, bet dar neleidžia suprasti žmogų ir jam atleisti. Ponas Matlenas visame kame ją pasikliovė. Geriausi žmonės dažnai esti priversti savo valdžią pavesti kitiems. Taigi, turėdama visą galę ir būdama įsitikinusi gerai daranti, priežiūrėtoja atliko tardymą, išnagrinėjo bylą, pasmerkė Fantiną ir įvykdė bausmę. O dėl tų 50 frankų, tai davė juos iš tų lėšų, kurias ponas Madlenas buvo jai pavedęs darbininkėms šelpti bei remti ir dėl kurių jai nereikėjo duoti ataskaitos. Fantina ėmėsi ieškoti mieste tarnaitės vietos. Ji ėjo iš vienų namų į kitus, niekas jos nenorėjo priimti. Įsikelti iš miesto ji negalėjo. Senų daiktų pirklys, kuriam ji buvo skolinga už baldus, ir kokius baldus, jai pasakė, jeigu išvyksite, aš liepsiu jūs areštuoti kaip vagilę. Namų savininkas, kuriam ji buvo įsiskolinusi už kambarį, jai pasakė, jūs jauna ir graži, galite užsimokėti. Tuos 50 frankų ji padalijo namų savininkui ir senų daiktų pirkliui, pastarajai jim gražino tris ketvirtadalių savo baldų, pasilikusi tik būtinai reikalingus ir atsidūrė be darbo, be jokios visuomeninės padėties, bet turėdama tik lovą ir dar būdama skolinga apie šimtą frankų ji ėmėsi siūti įgulos kareiviams marškinius ir tuo uždirbdavo po 12 sų per dieną. Dukrelės išlaikymas jai kaštavo 10 sų. Kaip tik šiuo metu jinai ir pradėjo nereguliariai mokėti tenardijai. Tuo tarpu viena sena moteris, kuri jai uždegdavo žvakę, kai vakare pareidavo, išmokė ją gyventi skurde. Išmokus gyventi iš mažo, išmokstama gyventi iš nieko. Tai lyg du kambariai. Pirmame nieko nematyti, antrame visiškai tamsu. Fantinas sužinojo, kaip žiemą įsiverčiama be malkų, kaip apseinama be paukštelio, kuris per dvi dienas sulesa už liarą sorų, kaip sijonas paverčiamas apklotu, o apklotas sijonu, kaip taupoma žvakė, valgant vakarienę šviesoje, krintančioje iš priešais esančio lango. Mes neįsivaizduojame – ką gali ištraukti iš vieno su kai kurios silpnos būtybės, susenusios skurde ir teisingume. Galiausiai šis įgūdis stačiai virsta talentu. Fantina įsigijo šį nuostabų talentą ir truputį atgodo. Šiuo savo gyvenimo laikotarpiu ji kartą pasakė vienai savo kaimyniai. Žinote ką? Jeigu aš miegosiu tik penkias valandas, o visą kitą laiką siūsiu, tai vis dėlto man pavyks šiaip taip užsidirbti duonai. Be to, kai žmogus liūdnai nusiteikęs, tai daug mažiau valgo. Kągi? Kentėjimai nerimastis, riekelė duonos iš vienos pusės, sielvartai iš kitos ir būsiu soti. Turėti prie savęs dukrelę šioje baisioje padėtyje, jai būtų buvusi ypatinga laimė. Jis svajojo parsivežti ją, bet negi trauksi ir ją į tokį pat vargą. Be to, ji dar skolinga tiems tenardijai. Kaip atsiteisti? o pinigai kelioniai, iš kur jų gauti? Senutė, kuri, jei galima tai pasakyti, jai davė vargano gyvenimo pamokas, buvo šventa tikrai pamaldimo tyriškiai vardu Margarita Beturti, tačiau visada pasiruošusi padėti vargšams ir neturtuoliams, tik tiek raštinga, kad mokėjo pasirašyti Mergerita ir tikinti Dievą, o tai ir yra didžiausias mokslas. Apačioje dugne daug yra tokių dorų sielų, kada nors jos bus viršuje. Toksai gyvenimas turi savo rytojų. Pradžioje Fantinai buvo tokia gėda, kad ji nedryso niekur iš namų išeiti. Eidama gatve, ji jausdavo, kad žmonės grežiojasi ir rodo ją pirštais. Visi žiūrėjo ją, bet niekas su ją nesisveikino. Aitri ir šalta praeivių panieka – jai perverdavo kūną ir sielą, nelyginant žvarbus vėjas. Mažuose miesteliuose nelaiminga moteris jaučiasi tarytum apnuoginta prieš skvarbius ir smalsius minio žvilgsnius. Paryžiuje bent niekas jūsų nepažįsta, ir šis nežinojimas jau atstoja rūbą. Ak, kaip ji trokštų sugrįžti į Paryžių. Bet tai buvo neįmanoma. Norom nenorom Fantina turėjo priprasti prie nepagarbos, kai buvo pripratusi prie neturto. Po truputį jinai ir su tuo apsiprato. Po dviejų, trijų mėnesių jau buvo nusikračiusi drovumu ir eidavo iš namų lik niekur nieko. Man vis tiek, sakydavo ji, ir žengdavo aukštai iškėlusi galvą, su karčia šypsena veide, pati jausdama, kad darosi įžuli. Pone Viktorinien ją kartai stebėdavo pro savo langą einant gatve, matė, kokį skurdą pateko tas padaras – jos dėka nustumtos į deramą vietą ir džiūgavo. Pikti žmonės turi savo niekšingų džiaugsmų. Nepakeliamas darbas vargino Fantiną ir jos nedidelis sausas kosulys markėjo. Kartais įsakydavo savo kaiminiai Margaritai. Pačiupinėkite, kokius karštus mano rankos. Bet vis dėlto rytais senomis sulūžusiomis šukomis, šukuodamėsi nuostabius savo plaukus, purius ir švelnius kaip šilkas, ji pergyvendavo laimingas patenkinto koketiškumo valandėlės. Triumfo padariniai Ji buvo atleista apie vasario pabaigą, praslinko vasarą ir vėl sugrįžo žiema. Dienos trumpus, mažiau galima nuveikti darbų. Žiemą nei šilumos, nei šviesos, nei vidurdienio, vakaras susilieja su rytų, rūkas prietema, langas toks spėlkas, kad pro jį nieko nematyti – Dangus tartum orlaidį, visą dieną esi lyg tamsiame rūsyje, saulė skurdi, nikus metų laikas. Žiema viską paverčia akmeniu, dangaus drėgmę ir žmogaus širdį. Kreditoriai nedavė ramybės fantinai. Jau uždirbdavau pernelyg mažai, skolos vis augo, tenardie, kuriems ji nereguliariai mokėjo, siuntė vieną laišką po kito. Jų turinys ją varė neviltį, o jų išpirkimas ją žlugdė. Kartą jie parašė, kad jos mažytė kozetė tokiuose šalčiuose vaikščiuojanti visiškai nuoga, kad jai reikalingas vilnonis jonėlis ir motina jiems turinti atsiųsti tam reikalui mažų mažiausia dešimtį frankų. Gavusi laišką, ji visą dieną jo neišleido iš rankų. Vakare nuėjo pas vieną kirpėją gyvenantį tos pačios gatvės kampe ir paleido savo plaukus. Nuostabūs geltoni plaukai jai krito lygi jos mens. Puikūs plaukai, sušuko kirpėjas. Kiek man už juos duotumėt, paklausė ji. Dešimt frankų. Kirpkite. Ji nupirko mėgstinį sijonėlį ir nusintė jį tenardijai. Gavę sijonėlį, tenardijai siuto, jiems reikėjo pinigų. Sijonėlį jie atidavė eponinai. Vargšas vieversėlis ir toliau žvarbo nuo šalčio. Fantina galvojo – Mano mergytėj jau nešalta, aš aprengiau ją savo plaukais. Ji dėvėjo apvalius kikelius, kurie slėpė jos kerptą galvą, bet ir su tokiais kikeliais įtebe buvo graži. Tamsus jausmai sėlino į Fantino širdį. Netekusi paguodos, kurią jai teikdavo plaukų šukavimasis, ji pradėjo visko nekesti. Ilgą laiką ji, kaip ir visi, gerbė dėdę Matleną, tačiau nuolat savo kartodavo – kad juk jis išvarė ją ir kad jis yra jos nelaimės kaltininkas ir ėmė nekesti jo, ypač jo. Eidama pro fabriką tuo metu, kai prie vartų būdavo susirinkę darbininkai, jie tyčia imdavo juoktis ir dainuoti. Viena sena darbininkė, pamačiusi ją kartą šitaip dainuojant ir juokiantis, tarė, na, šita merga susilauks blogo galo. Ir štai iš pasiutimo su įniršiu širdijinai įsigijo meilužį, pirmą pakliuvusį vyriškį, kurio nemylėjo – Tai buvo kažkoks niekšas, klajojantis muzikantas, nenaudėlis, kuris ją muždavo ir pagaliau pametė, jausdamas jai tokį pat pasišlikštėjimą, kokį jautė jinai su juo susidėdama. Savo mergytę ji dievino. Juo labiau jis smuko, juo tamsiau jai viskas darėsi aplinkui, juo labiau spindėjo to švelnaus angelėlio paveikslas jos sielos gilumoje. Jie sakydavo, kai aš būsiu turtinga, kozetė gyvens drauge su manimi ir juokdavosi kosulys nesiliovė ir dažnai jai nugarą išpildavo prakaitas. Kartą jį gavo iš tenardie tokio turinio laišką. Kozetė apsirgo lyga, kuri dabar siaučia visoje apylinkėje. Tai beriamoji karštinė, kaip ją vadina žmonės. Reikia brangių vaistų. Per juos mes visai nusigyvenome, mes daugiau nebegalime jų pirkti. Jei per savaitę neatsiūsite 40 frankų, mergaitė mirs. Fantina garsiai nusikvatojo ir tarė savo senajai kaiminiai. Jie iš proto įsikraustė 40 frankų. Kokie pinigai, tai du Napoleonai. O iš kur aš juos paimsiu? Kokie kvaili tie valstiečiai? Vis dėlto ji išėjo ant laiptų ir prie langelio vėl perskaitė laišką. Paskui nusileido laiptai žemyn ir pasišokinėdama bėgo gatve visą laiką juokdamasi. Kažkas ją sutikęs paklausė. Kogi jūs taip džiaugiatės? Jie atsakė. Ogi gavau iš kaimo tokį kvailą laišką. Reikalauja atsiųsti 40 frankų. Vienu žodžiu kaimiečiai. Eidama per aikštę jį pamatė daug žmonių apstojusi kažkokį keistos išvaizdos vežimą, ant kurio stovėjo ir postringavo raudonai apsitaisęs vyras. Tai buvo šarlatanas dantistas, keliaujantis iš vieno miestelio į kitą ir siūlantis publikai dirbtinės dantų žiaunas, dantų pastą, visokius miltelius ir eliksirus. Fantina įsimaišė į minę ir draugė su kitais juokėsi iš jo oracijos, papuoštos valkatų šnekto žodeliais, praščiokams ir pustų žargonu geresniai publikai. Staiga dančia traukys pamatė gražią besijuokiančią merginą ir sušupo. Klausykit, mergelė, kvatoklė, jūsų labai gražūs dantis. Perleiskite man du savo kaplius, už kiekvieną aš jums sumokėsiu pauksinį Napoleoną. Apie kokius kaplius jūs šnekate, paklausė Fantina kapliai tai priešakiniai dantys. Ori atsakė dantų profesorius, abu viršutiniai. Kai baisu sušuko Fantina. Du Napoleonai, švapsėjo šalia stovinti bedantį senį, na ir laimė žmogui. Fantina nubėgo ir užsikimšausis, kad negirdėtų kimausto vyro balso, šaukusio ją įkandin. Pagalvokit gražuolę, du Napoleonai visados gali praversti. Jeigu panorėsite, ateikite vakare į sidabrinio denio viešbutį. Tenai jūs mane rasite. Fantina sugrįžo namo įsiutusi ir viską papasakojo savo gerai kaimyniai Margaritai. Suprantate, ar nebaisų žmogus? Kaip leidžia tokiems šitaip važinėti po kraštą? Kad aš duočiau jam išrauti du priešakinius dantis. Juk būčiau tikra baidyklė. Plaukai atauga be dantys. A, koks klaikus žmogus. Verčiau šokti žemyn galvą iš penkto aukšto į gatvę. Jis pasisakė vakare būsęs sidabrinėme denyje. O kiek jis pasiūlė, paklausė Margarita. Du Napoleonus. Atseit 40 frankų. Tai patvirtino Fantina. 40 frankų. Jis susimastė ir ėmėsi savo darbo. Po ketvirčio valandos metė siuvinį ir išėjo į laiptus dar sykį perskaityti tenardie laiško. Grįžusi paklausė Margarita, kuri dirbo šalia jos. Kas tai yra beremoji karštinė, ar jūs nežinote? Žinau, atsakė senoji mergina, tai tokia liga. Ir nuo jos reikia daug vaistų. O, baisiai daug. Ką tada skauda? O viskas skauda ir tiek. Tai jie ir vaikai apsikrečia. Ypač vaikai. O ar nuo jos miršta? Labai dažnai atsakė Margarita. Fantina išėjo į laiptus ir dar kartą perskaitė laišką. Vakarėje įsmuko iš namų ir žmonės ją matė einant Paryžiaus gatvės link, kur buvo smuklės. Kitos dienos rytą, kai Margarita prieš vintant įėjo į Fantinos kambarį, kur jos visuomet draugė dirbdavo, kad nereikėtų deginti dviejų žvakių. Fantina sėdėjo ant savo lovos išbliškus ir sustengusi. Ji visai nebuvo atsigolusi. Jos kykas kėpsojo nuslydęs į sterblę, žvakį matyt visą naktį degė, nes jos bebuvo likęs tik galiukas. Šitokios neregėtos netvarkos parblokšta – Margarita sustojo ant slenkščių ir sušuko, viešpate, visa žvakė sudegusi, kasgi atsitiko? Ir pažiūrėjo į Fantiną, kuri atgrėžė ją savo kirptą galvą. Per tą naktį Fantina paseno dešimčia metų. O Jėzau, sušuko Margarita, kas jums yra Fantina? Nieko, atsakė Fantina, priešingai viskas gerai. Dabar mano mergytė jau nebemirsta baise liga, ji turės vaistų, aš patenkinta. Tai sakydama, ji parodė senutei du Napoleonus, kurie žvilgėjo ant stalo. O Jėzau sušuko Margarita, juk tai visas turtas. Iš kur tu gavai šiuos auksinius? Gavau, atsakė Fantina. Ir ji nusišypsojo. Žvakė apšvietė jos veidą, jo šypsena buvo kruvina. Rausvos eilės pasirodė lūpų kampučiuose, o burnoje atsivėrė juoda keurimi. Du priešakiniai dantys buvo išrauti. Tuos 40 frankų ji nusiuntė į Monfermeilį. O toji lyga buvo nekas kita, kaip terandie gudrybė pinigams išvilioti. Kozetė nesirgo. Fantina išmetė savo veidrodį pro langą. Jau seniai jį buvo įsikrauščiusi iš savo kambariuko trečiame aukšte ir gyveno mansardoje, pastogės kamarėlėje, kurios durys buvo uždaromos tik tai sklende. Tai buvo viena iš tų lindynių, kur lubos su grindimi sudaro kampą ir kiekviename žingsnėje jūs susigaunote į lubas galvą. Vargeta gali prieiti savo kambario galą, lygiai kaip ir savo likimo galą, tik žemiau ir žemiau lengdamasis. Lovos ji neturėjo, jai be buvo likę tik kažkokie skarmalai, kuriuos ji vadino apklotų, čiužinys ant grindų ir prasidėta šiaudinė kėdė. Viename kampe užmirštas ir išdžiūvęs mažas radastos krumelis, kitame kampe podinino sviesto, dabar joje buvo laikomas vanduo, kuris žiemą užšaldavo ir jo nevienodą lygį inde ilgai žymėdavo ledo ratilai. Liovusius drovėtis Fantina neteko ir koketiškumo. Tai paskutinis ženklas. Jie išeidavo į gatvę su nešvariu kikeliu, ar dėl laiko stokos, ar iš abejingumo, ji nebelopė savo skalbinių. Kai praplyždavo kojinių kulnys, ji jų nebedydavo, bet įtraukdavo jas į korpes. Šitai buvo matyti iš susidariusių negražių raukšlių kojinėse. Savo seną sudėvėtą korsetą ji lopė kolenkoru, kuris nuo mažiausio judesio plyždavo. Žmonės, kuriems ji buvo skolinga, jai darydavo scenas ir nevalandėlį neduodavo ramybės. Jie gaudė ją gatvėje, laiptuose, Keuras naktis jį verkdavo apnikta nelinksmų minčių. Jos akis dabar itin blizgėjo ir ji jauti nuolatinį skausmo petyje ties kairiosios mentės viršūnę. Smarkiai kosėjo. Giliai neapkentė dėdės Madleno ir niekam nesiskondė. Siuvo 17 valandų per parą, bet netikėtai vienas rangovas, kuris buvo apėmęs darbus kalėjimuose ir versdavo kalinės dirbti už labai menką atlyginimą, tiek numušė kainas – jog laisvųjų siuvėjų uždarbis nukrito lygi 9 sų už darbo dieną, 17 darbo valandų ir 9 sų per dieną. Fantinos kreditoriai pasidarė negailestingi kaip niekomet. Senų daiktų pirklys, atsiemęs beveik visus baldus, nuolat jai kartodavo. Kadagi tu man užmokėsi nenaudėlę? Dieve gerasis, ko iš jos nori tie žmonės? Ji jautėsi ujama, ir joje ėmė kristalizuotis laukinio žvėries instinktai. Apie tą patį laiką Tenartie parašė jai, kad jis iš tikrųjų buvęs per daug geras, kad ir taip jau ilgai laukęs lygi šiol ir kad jam reikia šimto frankų ir tučto jau, o jeigu ne, tai jis mažąją kozetę išmesęs pro duris, nors jį po sunkiaus lygos dar tik sveikstanti, išmesęs į šaltį gatvę, jam esą vis tiek, tegu jį nors ir stimpanti gatvėje. Šimtas frankų, pagalvojo Fantina. Bet negi yra toks amatas, kur būtų galima uždirbti šimtą sų per dieną. Kągi, tarė ji, parduosime, kas dar liko. Nelaimingoji tapo prostitute. Kristus mus išgelbėjo. Kasgi yra ši Fantinos istorija? Tai istorija apie visuomenę, kuri perkasi vergę. Iš ko? Iš skurdo. Iš bado, iš šalčio, iš vienatvės, iš nikumos, iš skurdo. Skaudus sandėris. Siela už gabalą duonos. Skurdas siūlo, visuomenė prieima pasiūlą. Šventi Jėzaus Kristaus priesakai valdo mūsų civilizaciją, bet ji dar nėra jais persijėmusi. Sako, kad vergija iš Europos civilizacijos išnykusi. Tai klaida. Ji tebėra. Tačiau dabar slegia tik moterį, ir jos vardas prostitucija. Jis legia moterį atseit graciją, silpnumą, grožį, motinystę. Tai gėda vyriškiui ir visų didžiausia gėda. Dabartiniu šios kausmingos dramos momentu iš buvusios Fantinos jau nieko nebeliko. Pasinėrusi purve, ji virto akmeniu.